fil haidi wato haid wato shine jini wanda yake yana fita ga al'ada ta mata wato galibi kowane wata akwai wadda yake tana yiwa tafi haka nan akwai wadda yake eh, kowane eh, fiye da wata daya kamin ta haila daya akwai wadda yake ah, yana kasawa wato kuma da hukunce-hukuncin da ya shafi wannan kamar yadda za mu ambata wannan sa'u wato mata iri uku ne game da wannan aikin haida wato su ya kasu kashi uku a wadda yake yanzu an ta fara saboda yarinya fi yanzu wannan haida ta farko ita ce wa akwai wadda yake tana da ciki halin ta zai canza kun fahimta ko wata wa muta da tun wadda ta saba wa wa hamil da mai ciki wata uku kenan wannan yanzu ta fara wannan ta saba wannan kuma yanzu ciki ya taho wani hali ya ya sa ta canza wa da haili ta ashirya 15 yawman in ya zan ta ce ta farko to ba san inda za ta tsaya da ita ba sai dai daga radda ta fara kada hailan nan ta wuce kwana goma sha biyar in an kai kwana goma sha biyar bai ɗauke ba sai ta yi wanka shi kenan ya zan jinin ciyo kun gane walil mu'tadati adatuha amma wadda ta saba wato takan yi haila cikin shekarun da na wuce to yana yiwa wato ta san kwana guda take kwana biyu take yi ko kwana uku take yi ko kwana hudu take yi to da ta kai ga waɗannan kwanuka da ta saba shi kenan amma fa'inta ma da bi haddamu injini ya doge da ita ga da ta saba sai ta zo wannan sai ya ƙaru a kai za da salasta ayyamin sai ta zauna tana jiran ya ɗauke har a yi kwana uku kun fahimta ko wato in an yi kwana uku bai ɗauke ba sai ta yi wanka shi kenan ya zan jinin ciyo kuma idan wato ba al'ada guda gare ta ba yana yi da wata rana ta yi kwana biyar wata rana ta yi kwana bakwai wata rana kwana biyar wata rana kwana bakwai to idan ya to ya wuce kwana biyar ba wuce al'adar ta ba ya kai shidda ba wuce ba ya kai bakwai ba wuce ba amma in ya wuce bakwai to nan tana koma ta ta karawa har ya kai goma in ya kai goma bai dauke ba sai ta yi wanka wato sai ta kara bisa ga mafi yawan al'adarta kun hamta ko malam tu tujawuz ta ashara yawman amma kada shi zan karin kwana uku din nan zai sa ta wuce kwana goma sha biyar da mun samu mace wadda yake al'adar ta kwana goma sha biyu to ita tana iya ƙara kwana uku har ya kai sha biyar amma da ya zama al'adar ta kwana goma sha uku to ita kwana biyu ɗaya za ta ƙara in ya zan al'adar ta kwana goma sha hudu kwana guda za ta ƙara in al'adar ta sha biyar ne ba za ta ƙara ba kun gane ko? ba za ta ƙara ba kuma ba nuhin ake yi ta ta ƙara kwanin uku uku uku ba uku guda shi kenan eh. sai ya kai shidda in kwana guda ne in ta ƙara uku ya kai hudu shi kenan ba a ƙara wani abu kuma ba tilas ne sai an ƙara kwana uku ba cewa an kai tana iya zama har kwana uku su cika cikin kwana uku nan in guda ta yi yanke shi kenan in biyu ya yanke shi kenan amma dai kada a wuce kwana uku ya zama saurare eh saurare to a cikin wannan hali take eh ah, hukuncin haila take tana uku misali mm. mm. sai ta biyu sai ta ga ya shi kenan sai kuma an an sake kamar kwana guda kuma sai dawo matukar ba ya sha biyar ba kuma in ya komo sai ta hada shi da wancan wato za ta dinga eh, eh. wata in haila ta dauke to kamin wata haila ta komo wadda za a ce haila ce daban sai an yi kwana goma sha biyar wata in haila yau ta dauke mata to haila ba za ta komo gare ta ba sai an yi kwana goma sha biyar amma cikin kwana goma sha biyar din nan in wani abu ya komo sai a hada shi da wancan na farko wato zan cikin kwana uku na ƙari kawai kun gane ko to gashi nan wani lahamili ba da talasta a cikin hamsata ashir yawman wani hauha to idan mace tana haila lokacin ciki to ita jininta yakan ƙaru wato domin galibi wato ciki yana, yana cin jinin nan saboda aka ba ta haila amma to yakan ƙaru ya kai har kwana goma sha biyar ba a kula da al'adarta wani hauwa kuma yana yiwa ya wuce sha biyar har ya kai kwana ashirin duk tana haida kun gane eh, wa ba da sittata ta shi wannan inkin bai kai wato ya wuce wata uku amma bai kai shidda ba amma idan ya wuce wata shidda to yana yiwuwa ta kai kwana ishirin bai ɗauke ba wani hauha har ya kai kwana talatin duk tana haila to in fa ya zan ta yi haila gabanin wata uku nan za a yi malamai ya saba shin za ta koma ga al'adar ta kamanin ciki ko ko za ta zan kamar mai ciki abin kwana goma sha biyar wannan idan akwai mata malamai waɗanda sun ka san abin ga jikinsu sai a tambaye su kun fahimta ko domin wato yanayin ƙasa yakan canza al'adar mata su tsofaffin matan nan yan tambaye su sun sani <laughs> kun gane to duk ɗaya ne matuƙar bai kwana goma sha biyar ba amma da yau ya ɗauke an kai kwana goma sha biyar bai zo ba sannan ya zo sai a ɗauke shi biyu ka gane? tawon fa in ta ƙatta addamu laffaƙar ayyamahu to yau idan jini na gudana gaba ɗai cikin kwanuka bai yanke ba haka hukunci to yau an ka samu mace wadda yake ba haka take yi ba yau ya zo gobe ya ɗauke yau ya zo gobe ya ɗauke yau ya zo gobe ya ɗauke to sai ta ɗora tsinta kwanukan jinin ta lisa fasu kun fahimta ko in kwana bakwai take yi wato ya zan sha hudu kenan radda ba ta yi ba sai ta yi tsarki ta yi sallah ko mijin tana iya saduwa da ita gobe ya komo kuma ya dauke sai jibi kun gane hatta ta kammila adata hatta cika al'adarta hmm. Hmm? Hmm. haka ne gashi eh haka abin nan ba can ba wake ba wala yahillu lil ha'id salatun wato mai haila ba shi halatta gare ta yi sallah da jini ya tawo babu sauran sallah wala sabun kun ba za ta yi azumi ba sai dai za ta rama azumi ba ta rama sallah wala tawafin ba za ta ba za ta gewaye ɗakin Ka'aba ba saboda ka wato in ta yi rashin arziki an komo daga Arafa ba ta samu tawafin ifada ba tila sai ta tsaya kuma tila sai a tsare mutanen da a tare da ita har ta ƙare ta yi ta yi tawafi sannan bayan ka nan su tafi wala masu musaf haka nan ba za ta taɓa takardun Qur'ani ba amma tana iya ɗaukar juz'i in yazon karatu take yi tana iya kuma karatu da ka kun fahimta ko amma mai janar bai yin karatu da ka don shi yana zuwa yi wanka ita ko ba ta iyawa wala da dukhul masjidin kuma ba ya halatta gare ta ta shiga cikin masallaci wa da ya da usami amma wajibi ne akan ta tara ma'azumi banda sallah duna salati banda sallah wa ja'izatun da ta yi karatun qur'ani da ka hmm? da ta yi karatun qur'ani da ka ya halatta kun fahimta ko wala hillu li zawjiha A haka nan ba ya halata ga mijinta ya sadu da ita ga farjinta wannan cuta ne qul huwa azan cuta ne kada ka ce bari in ina dauka in cutan nan ta shiga gare ka ba ta da magani tunda qur'ani yace azan qul huwa azan yas'alunaka anil mahid qul huwa azan cuta ne mun fahimta ko wala ma baina surratiha wa rukbataiha haka nan bai halatta ma ya ji daɗi? ga shafar abin nan tsakanin cibiya da guwayya ba domin shaidan yakan ɗauke shi eh, amma ba laifi ya kwanta garo guda tare da ita ba laifi ya rungume ta bayan ta samu abin nan mayafi kun fahimta ko ah, ina ne hatta ta ga tasila har sai ta yi wanka kuma ko da jinin ya ɗauke ba ya halatta ya sadu da ita sai ta yi wanka 公公係咪得㗎？咁。